Dear Dhamma friends, today also we arrived at our hour of Dhamma talk. May everyone get settled down and give the consent with three times sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ යඤ්ඤ දේව භික්කවේ භික්ඛු බහුලමනු විතක්කෝ මනු විචාරේති තත තත නති හෝති චේතසාති තී Dear Dhamma friends, now we are proceeding further along this particular sutta known as Dvidavitaka Sutta. Milí priatelia, v Dame dnes pokr- budeme pokračovať vo výklade tejto suty zvanej Dvedavitaka Sutta. That is called two kinds of thoughts. A to znamená dva druhy myšlienok. The, to give a just brief summary, uh, Buddha to be analyzed the, all the kind of thoughts and he recognized there are two kinds of thoughts. Aby som to v stručnosti eh, zhrnul, tak budúci Buddha analyzoval rôzne druhy myšlienok a vlastne zhrnul ich do dvoch možných druhov myšlienok. One part is the sensuous pleasure and the hate as as well the torturing thoughts. Čiže jedni z nich sú o, e, zmyslové myšlienky a druhé sú myšlienky spojené s o, e, ubližovaním druhým. The other part or the opposite is the renunciation, thoughts pertaining to renunciation, loving kindness and the compassion. A ich opakom sú myšlienky spojené s um, odriekaním, s milujúcou láskavosťou a so súcitom. when someone is ardent and uh, diligent and uh, with resolute mind, one can understand that particular thought, whether it is for the sensuous pleasure or hatred or the torturing of the other beings. Keď je niekto uh, rozhodný, um, uh, vytrvalý a so všímavou myslou, tak dokáže rozlíšiť či sú to myšlienky spojené so zmyslovou túžbou, eh, s ubližovaním druhým eh, alebo so súcitom. So whenever someone spot it, or understand under your very nose, the Buddha gives some hints or tools how to deal with this kind of thoughts. Čiže keď niekto eh, priamo, aby niekto mohol priamo na mieste rozlišiť tieto myšlienky, tak k tomu dal Buddha toto učenie. The Buddha says, whenever that kind of evil thoughts happens, it disturb within, it disturb outside, and it disturb both in and out. A budúci Budha objasnil, že všade, kde sú prítomné tieto myšlienky, tie rušia vo vnútri a vonku a aj vo vnútri aj vonku. It is common for all these three kinds of uh, bad thoughts. Toto platí pre všetky tri druhy zlých myšlienok. In addition to that, it uh, disturb your wisdom. Uh, navyše ešte k tomuto ruší vašu múdrosť. And uh, kind of uh, difficulties arises in your stream of consciousness. A taktiež v prúde vášho vedomia vyvstávajú rôzne ťažkosti. pull away you from your spiritual life. A odvádzajú vás od vášho duchovného života. Whenever the bad thoughts arises, if you are uh, well aware and prepared to see them under this kind of theoretical knowledge, he observed these bad thoughts are bad thoughts ceases to exist. Eh, keď máte teoretické eh, pochopenie a ste odhodlaní ich eh, vidieť a všimnúť si ich, tak vlastne v momente, kedy vy vstanú tieto myšlienky a vy ich, si ich uvedomíte, tak vlastne oni zaniknú, prestanú existovať. So, assuming that one uh, bhikkhu or a yogi or yogini achieve at this level, then Buddha give another rule of thumb regarding the mind and the thoughts. Čiže pre takého bikua alebo jogiho alebo joginy, ktorí toto dokážu, tak dal Buddha ešte ďalší, ďalšie učenie alebo pravidla o takýchto myšlienkach. So today we are going to deal with that rule of thumb. A dneska budeme pojednávať o takýchto pravidlách. සෝ යඤ්ඤ දේව භික්ඛවේ භික්ඛු බහුලමන විතක්කේති අනුවිචාරේති තත තත නති හෝති චේතසා so that is the pali part i will give a translation because whatever the bhikkhu frequently thinks and ponder upon that will become the inclination of your mind toto bolo v Páli, teraz to preložím, bykôvia, čokoľvek, čo na čo človek často a opakovane myslí, to sa stáva súčasťou jeho, jeho mysle. So whenever you see the mechanism in your mind, and you have to understand whatever the thing you are frequently associating, frequently analyzing, the mind naturally tend to uh, inclined to that particular side. Hmm, čiže m, hmm, akýkoľvek máte v mysli mechanizmus, um, čo, čokoľvek, uh, na čo opakovane alebo často myslíte, uh, hmm, o čom uvažujete, to sa uh, stáva súčasťou mysle. So it hints or it gives the indication you must not facilitate, you must not uh, give fertilizer for sensuous pleasure. Čiže on vlastne akoby doporučuje alebo radí, že by ste nemali akoby mm, živiť, dávať živnú pôdu týmto zmyslovým potešeniam. So if you are to relate that with the example that we have taken in walking meditation, uh, yesterday we tried to understand while walking what happened when a colorful scenery happens. A čiže keď toto spojíme s príkladom, eh, o ktorom sme hovorili včera, keď si vezmeme meditáciu eh, v chôdzi, eh, keď kráčame, sme všímaví a zrazu vidíme nejakú farebnú scenériu, putavú scenériu. So now you are faced with a bifork situation, one side very dramatic, very colorful, accidental visual object. A teraz čelíte takejto situácii, kedy na jednej strane čelíte akoby e, zaujímavému, dramatickému vizuálnemu objektu. On the other hand, you have your main object, that is touch of the ground, it appear continuous and somewhat boring, somewhat neutral a na druhej strane máte tento primárny objekt, ktorý je tu neustále, ale v istom zmysle je trochu nudný, trochu neutrálny a tým je vlastne dotyk vášho chodidla, pocit dotyku chodidla so zemou. So it, the yogi on the spot is skill enough oh, or have the quick wit to understand if you let the visual objects to be entertained you are more toward the sensuous pleasure. On, čiže jogi by mal hneď na mieste eh, rozpoznať, eh, že keď eh, budete nasledovať tento vizuálny objekt, tak budete akoby podporovať, podnecovať zmyslové potešenie. On the other hand, the primary object is very neutral, somewhat boring, difficult to keep continuously with the primary object. Na druhej strane tento primárny objekt je neutrálny, trochu nudný a je preto e, akoby výzva, alebo je trochu ťažké e, udržiavať pozornosť na, e, na tomto objekte. So, to explain this situation, Buddha is coming out with an example. Aby túto situáciu vysvetlil, prichádza Buddha s týmto príkladom. Uh, you have to imagine a uh, herd of cows maintained by a cowboy not in a western country, think about in India. Čiže uh, predstavte si uh, stádo uh, kráv a pastiera kráv, ale nie kovboja ako na západe, ale uh, pastiera kráv ako v starej Indii. The herd of cows are always uh, try to go into the already cultivated fields than the normal grass. Čiže takýto pastier kráv sa snaží viesť v stádo tam, kde sú akoby, um, kultivované polia, a nie tam, kde rastie len tak akoby náhodne tráva. If there are no electric fence or fence, the cowboy, ha cowboy has to keep the cows away from the crop and graze in the normal grass. Čiže pokiaľ uh, tam není nejaký elektrický plot, tak uh, tento pastier krav musí uh, Eh, udržiavať krávy stranou od, eh, aby nešli a aby nezničili tú úrodu. So he had to hit the cows with the uh, stick and to keep surveillance throughout, otherwise farmers will come and punish him. Čiže on musí občas nejakú tú kravu uderiť palicou eh, a musí ich takto usmerňovať. Eh, inak by tie kravy išli do pola a zjedli by úrodu a vlastne potom by ho eh, polnohospodári potrestali. In a recent uh, internet YouTube I found exactly the same thing in the western countries, the barren land and the crop uh, herd of sheep completely maintained by two dogs na internete, na YouTube som videl podobné video z nejakej západnej krajiny, kde bola presne taká istá situácia, ale bol to stádo oviec a tak toho viedli dva psy. The herd of sheep is not allowed to go into the flourishing crop. They pushing off so that they have to only graze upon this barren land. Čiže mm, aby tieto ovce nezjedli vlastne úrodu, tak ich udržiavali na, vlastne, na tráve, na akoby bežnej tráve. Hm? So while you are doing walking meditation, the crop and the fertilized and watered crop is the visual object and the primary object, the touch of the ground, appear like a barren area. Čiže e, keď to vzťahneme na meditáciu v chôdzi, tak um, tento vizuálny objekt, ktorý môžete vidieť, je podobný ako táto úroda a vlastne ten hlavný objekt je potom ako tá bežná tráva. So mind is always happy to go into this sensuous pleasure and sense indulgence and appear that primary object as something neutral and boring. Čiže mysel má vždy sklon uh, tiahnuť k zmyslovým uh, potešeniam a eh, tento eh, hlavný objekt vníma ako eh, neutrálny alebo nudný. So even that, to see this situation, yogi must be a very advanced uh, uh, person with strong mindfulness. Čiže aby ste videli túto situáciu, tak jogín musí byť uh, akoby, uh, rozhodný alebo pokročilý uh, a musí mať uh, vyvin, rozvinutú všimavosť. I'll put it in another way. Even if you are an ardent, diligent, mindful yogi, still you may observe the tendency of the mind to go for sense pleasure, leaving aside your primary object. Alebo inými slovami, aj keď ste uh, rozhodní, odhodlaní, vytrvalí a všímaví jogi, uh, aj tak uh, stále akoby eh, vyvstáva, eh, alebo mysel má tendenciu tiahnuť k eh, zmyslovým potešeniam. If you get upset, if you get depressed and if you get regret, your wisdom will be disturbed. A Ak budete z toho rozrušení, ak budete toho lutovať a ak budete akoby sklamaní alebo v depresii, tak vlastne vaša múdrosť sa tým zatemní. If you are worrying of the uh, under such circumstances, you can't take the proper decision. That is, therefore, under such circumstances, you must understand main thing is not to worry. Ak si robíte uh, starosti, tak uh, vlastne nebudete schopní urobiť uh, správne rozhodnutie a to v takejto situácii je netrápiť sa tým. But still you have to keep the primary object priority and to uh, keep away from the sensuous pleasure. So there is a kind of a uh, restraint you have to maintain. Čiže aj tak je treba sa držať uh, primárneho objektu a treba sa akoby odvracať od, um, od tých uh, ďalších objektov, čiže je tam vlastne toto odvracanie sa. To make the long story short, imagine one yogi understood this in proper way, and uh, main, got the ability to maintain longer time with your primary object. Aby som ten dlhý príbeh skrátil, tak si predstavte jogího, uh, ktorý mm, má schopnosť uh, zotrvávať uh, so svojou všímavosťou na primárnom objekte. So when that happens, it's very interesting. The Buddha says the body become your body become very very exhausted and tiring and you feel like body is something wrong like. Čiže čo je zaujímavé, Budha tu hovorí, že keď to eh, robíte, eh, tak budete mať pocit, že eh, telo je vyčerpané a unavené. Even though you manage to keep mostly on your primary object, you feel the fainting like, the mind energy everything is exhausting like. A čiže aj keď sa vám bude dariť udržiavať pozornosť na primárnom objekte, budete mať pocit uh, um, veľkého akoby vyčerpania až takmer stratenia vedomia. And your concentration scattered off. A vaša koncentrácia sa uh, roztrúsi. To when the sensuous pleasure and the primary object they are, whenever you try to keep again and again on the primary object, the, you see bodily reaction, you see mental exhaustion, you see the concentration gets scattered off. Keď, e, sa, e, keď máte na jednej strane zmyslové potešenie, na druhej strane máte e, tento primárny objekt, keď sa snažíte kontinuálne udržiavať pozornosť na primárnom objekte, tak vidíte túto, a udržiavať koncentráciu, tak vidíte túto únavu, vyčerpanie a roztrúsenie koncentrácie. Just like your ship is caught up in the cyclone or tycoon? Just a ship caught up in a cyclone. Mm-hmm, ako, aha, yes. Um, mm-hmm, ako keď sa loď um, stráca um, vo vetre alebo v nejakom cyklóne. So it's cyclonic situation in the yogic life. Mm-hmm, čiže to je taká situácia cyklónu v živote yogiho. Uh, we can we can relate that to some technical form uh, to understand it because this understanding and preparation for that situation is very, very important. Čiže je veľmi dôležité, aby sme sa a, uh, na takúto situáciu pripravili a preto je veľmi dôležité to teoreticky dobre pochopiť. So to start with walking meditation, we give instructions to the beginner, forget about the rest of the world, Be mindful on your body. Čiže a preto, a čo sa týka meditácie v chôdzi, tak začínajúcemu meditujúcemu dávame pokyny m, mm, zabudni na všetko ostatné vo svete, a udržuj pozornosť na svojom tele. Mm, even within the body, forget about the upper part of the body, try to be mindful on the lower part of the body. Aj čo sa týka tela, zabudni na hornú časť tela, buď si vedomý spodnej časti tela. even with the lower part of the body, you have to mindful on the leg which is transferring the weight. Čiže uh, zabudni na túto spodnú časť tela, uh, zameraj uh, všímavosť, pozornosť na nohu, ktorá prenáša tiaž, telesnú tiaž. So you must be sharp to be mindful on the right leg when the right leg is shift, bearing the weight. You must be sharp to be mindful on the left leg when the body waste is hold on the left side. No, čiže mal by si byť akoby ostro e, zameraný a všímavý na pravú nohu vtedy, keď e, práva noha e, drží telo, telesnú váhu a podobne mal by si byť plne prítomný a všímavý na ľavú nohu, keď ľava noha drží telesnú ťaž. Even with the right leg, your attention is not to the whole leg, but to the sole aj čo sa týka pravej nohy, tak e, tvoja pozornosť není na celom chodidle, ale e, na pete. When the heel is touching the ground, you are forgetting about the rest of the soul, You are sharp on the heel. alebo teda na cel- celej ploske nohy, ale v momente, kedy sa iba peta dotýka e, zeme, tak vtedy si si vedomí iba pety. When the pressure is transferring to the forward through the arch, you try to be mindful on the cent part, middle part of the soul. Eh, keď sa potom tiež eh, prenáša na strednú časť eh, chodidla, tak buď si vedomý tejto časti chodidla. At the last you may see your fingers or toes going to get the weight and end up it with the big toe. a potom na konci môžeš vidieť, ako sa e, dotknú zeme aj prsty na nohách, e, pričom sa tie až preniesie aj na ne e, a posledný z nich je palec na nohe. So when that toe is releasing the pressure, the next leg, next sole, the next heel is ready to take the weight. Potom, ako mm, sa váha tela vlastne uvoľní z tohto chodidla, končiac eh, palcom, eh, tak vlastne eh, potom opäť sa telesná prenesie na petu druhého chodidla. In other words, your mindfulness is very sharp and reductionist to the sharp and directly to the point where the weight is happening. You are reducing and reducing and making it so sharp in your mindfulness. Čiže vaša všímavosť je veľmi ostrá, je veľmi akoby presná, um, uplatňujete tento redukcionizmus a vlastne snažíte sa, aby všímavosť bola čo najostrejšia, najpresnejšia na presne to, čo sa deje. Once that you develop that kind of a reductionist kind of focusing, after a while you see it is naturally happening without so much of uh, so much of detail understanding, you can easily feel how the shift weight is shifting from the from the heel to the arch to the toes. Čiže um, z počiatku uh, to vyžaduje určité uh, úsilie a uh, um, sústredenie uh, na rozvinutie tejto všímavosti, ale počase um, uh, už je to pre vás viac prirodzenejšie a potom prirodzene akoby presne vidíte tú tiaž, ktorá sa preniesie najskôr na petu, strednú časť chodidla a potom na prsty. If you are fully uh, understand the situation theoretically, later you may see you are very sure you are mindful, but you don't know whether it's the left leg or right leg, but the mindfulness is there intact. Čiže keď máte presné teoretické pochopenie, tak vlastne vy veľmi presne viete mm, tento dotyk chodidla od pety cez strednú časť a tak ďalej. A ste si, ste si celého tohto procesu akoby plne všímaví, ale neviete už povedať, či je to ľava alebo pravá noha. Further, when you go along this line, you may see whole body is walking – quite effortlessly without much focusing with the right leg or left leg or heel or arch or toes. A Čiže potom uh, idete po tej línii, po ktorej kráčate a telo kráča bez úsilia, uh, docel, uh, bez úsilia a nemáte uh, nejaké veľké myšlienky o tom, či teraz kráčam ľavou nohou alebo pravou. When that happens, the boredom sets in. When that happens, the monotony sets in. When that happens, the body become uncomfortable. Keď sa toto stane, tak vlastne e, nastane e, e, nuda, nastane monotónnosť a nastane akoby pocit nepohody. At that time, visual objects, sounds, an external thing try to intrude into your stream of consciousness. Čiže v tomto okamihu vonkajšie podnety, ako sú veci, čo vidíte, zvuky, sa snažia akoby vniknúť do prúdu vášho vedomia. So the instruction must be, even though the intruding visual object is colorful, dramatic and eventful, you must still try to keep the mindfulness with walking body. Čiže tu sú inštrukcie také, že hoci e, sa tento vizuálny objekt alebo zvuk a podobne snaží e, vniknúť do, vašho, e, do vašej mysle, do vašho prúdu vedomia, je treba udržiavať všímavosť a pozornosť zameranú na, na chodidla. So these kind of instructions are mm, very clear towards vipassana rather than concentration. Takéto inštrukcie sa, sú veľmi jasné a týkajú sa vypasaní, viac vypasaní ako koncentrácie. So as a result, your samatha, your concentration and your one-pointedness will be challenged. Čiže výsledkom toho to bude výzva pre vašu samatu, a vašu koncentráciu a jednobodovosť. I will give the same example in sitting meditation. Dám taký istý príklad v meditácii v sede. That is to make it more galvanized and make it more steadfast. A, aby som to trošku akoby umocnil a, a akoby, aby som to tak priamejšie vyjadril. So whenever you start sitting meditation, you try to focus your attention to your sitting body, configuration of the sitting body. Keď robíte meditáciu v sede, tak zameriate svoju pozornosť na spôsob, ako sedíte, na konfiguráciu vášho tela. Whenever that become familiarized, you may slowly pay the attention to the upper part, not to the lower part, like in walking meditation. Keď sa to stane, tak potom zameriate pozornosť viac na hornú časť tela, nie na spodnú časť, ako je tomu pri meditácii v chôdzi. Walking meditation, the attention is the lower part of the body. Sitting meditation, the attention is basically on the upper part of your body. Čiže v meditácii v chôdzi je v zásade pozornosť zameraná na spodnú časť tela a v meditácii v sede je v zásade pozornosť zameraná na hornú časť tela. Whenever you are successfully established the attention on the upper part of the body, if you are a yogi with in-breath and out-breath, slowly, slowly your attention more concentrated to the tip of the nose or on the top of the lip. Čiže keď uh, ste jogi, ktorý uh, praktikuje uh, uh, nádych a výdych, tak vlastne vaša pozornosť sa postupne viac koncentruje buď na uh, špičku nosa alebo na uh, horné, uh, hornú peru. So whenever you are observing in breath, you are completely exclusively out from the out breath. A keď pozorujete nádych, tak ste úplne od, od, odlúčení od, od výdychu. Whenever you are mindful on the out breath, you are completely away from, exclusively away from the in breath. A opäť, keď ste zameraní pozornosťou na výdych, tak ste opäť exkluzívne odvrátení od nádychu. So you can note in breath as in breath, out breath as out breath. Čiže poznávate nádych ako nádych, výdych ako výdych. So when you go further continuous, changing from the out breath to see the end of the out breath and to see the beginning of the in breath, the labeling become different, difficult whether it is in breath or out breath. Čiže keď sa potom zameriate na e, celú dĺžku dýchu, začiatok e, nádychu e, a až po koniec nádychu, tak bude pre vás ťažké označiť, či sa jedná o nádych alebo výdych. End of the in-breath leading to the beginning of the out-breath, you find it is difficult to label. Čiže koniec nádychu, ktorý vedie k začiatku výdychu, bude ťažké označiť. when the breath become calm down, you find transitional period is more than 50%, 60%, the label, the labelable in-breath and out-breath become merging of disappearing like. Čiže v, tej, v, tej, v tom tranzite, v tom prechode medzi nádychom a výdychom pre vás bude ťažké um, toto označovanie. Um, sorry, 60, you said 60%? 60, 70, 80 like the in, in, be, in between situation. Hardly you can see the in-breath and out-breath like peaks. Mm-hmm. Čiže 60, 70, 80 je, bude pre vás o to ťažšie uh, vidieť akoby vrchol toho uh, nádychu a výdychu v tej prechodnej situácii. Just like an tip of an iceberg, you can only see 10%, 50, 90% is underwater like. Podobne ako keď máme ľadovec, ktorý je v mori, tak vlastne my vidíme špičku toho ľadovca nad hladinou a to je nejaký 10% toho ľadovca a potom celý ten zvyšok 90% je pod hladinou. Tu nevidíme. Changing from in-breath to out-breath, begin, end of the in-breath and beginning of the out-breath and the end of the out-breath and beginning of the in-breath appear like a gray area, difficult to note, difficult to label. Čiže uh, Eh, táto fáza, kedy končí eh, výdych a začína nádych eh, a naopak, keď končí nádych a začína výdych, vlastne to sa stane niečo ako také šedé miesto, ktoré je ťažké akoby označiť. If the body and mind is calming down, breath becomes still calm and calm and calm. A keď sa ukludní telo, aj dých sa čoraz viacej skludňuje. Sometimes you may report there is no breath, But you are not dead. You are not sleeping. You are not unconscious. Niekedy môžete povedať, že uh, nedýchate alebo že neviete detekovať dých, uh, ale nie ste uh, mŕtvi, uh, nie ste uh, v bezvedomí a ani nespíte. So there is no in-breath and out-breath discrimination, but all both become merged towards a grey area. Čiže není uh, možné rozlíšiť uh, nádych a výdych, ale oba vlastne sa zlejú do akejsi šedej, šedého miesta. So when that happens, mind become agitated and looking here and there to hear something or to see something or to touch something or think, daydreaming, fantasizing. Keď sa toto stane, mysel sa stane nepokojná a uh, začne tiahnuť uh, e, k tomu, čo vidí, k tomu, čo počuje, uh, k tomu, čo, na čo môže myslieť, čo môže fantazírovať. So if you go prepared, it's a very, very interesting point. A keď ste na to pripravení, toto je veľmi zaujímavý bod. If you are not prepared, you will be taken for a ride by daydreaming, fantasizing, thinking, outside sounds and everything. Ak nie ste pripravení, tak budete odvedení uh, snívaním, fantazírovaním, premyšľaním alebo vonkajšími zvukmi. If a yogi can report this kind of a detailed way of evolution of the breath excellent. Ak jogi dokáže uh, zdeliť uh, takéto podrobnosti dýchu, tak to je niečo skvelé. To have that kind of clarity, you must have thorough theory understanding. Uh, eh, aby ste mali takúto jasnosť, uh, musíte mať akoby kompletné alebo úplné pochopenie. And you have to have lot of mistakes you have done, but still not to worry, not to give up, not to discourage. Mm, museli ste prejsť mnohými chybami a omylmi, ktoré ste skorigovali, bez toho, že by ste sa nimi nechali uh, odradiť alebo uh, rozvyklať. When that transition happened, you must be double mindful. Keď dochádza k tomuto prechodu, je treba byť dvojnásobne všímavý. You must be very vigilant. Mali by ste byť veľmi pozorní. You must be utterly prepared. Um, a musíte byť úplne eh, pripravení. You must understand there the bifork path, bifork junction is there. Natural tendency is to wander off, daydreaming, fantasizing. And your restraint must be just to keep it gray area which is not so dramatic and not so attractive. Eh, čiže eh, je prirodzená tendencia mysle eh, v tomto bode mm, by utiecť, zaoberať sa niečím dramatickejším. Mm, preto je treba vlastne sa na túto akoby šedú oblasť ešte viacej akoby zamerať pozornosť. In this particular sutra, the Buddha mentioned if you can maintain this kind of a mentality overnight, or if you can maintain this kind of a sharpness throughout the day, the body feel fainting. Buddha v sute hovorí, že keď dokážete takúto jasnosť udržať počas celej noci alebo počas celého dňa, tak máte, telo sa cíti, máte pocit, ako keby ste stratili vedomie. Even the mind you feel like torturing. Aj v mysli máte pocit, ako by vás niekto mučil. So therefore, uh, this is a kind of a transitional period where your attention from the individual characteristics to changing to the common characters. I will detail, I will give little detail soon. Čiže toto je akoby o, také prechodné, prechodná fáza, o, kedy čo, m, tam hrajú rolu určité individuálne znaky alebo nejaké si o, osobné znaky a o tom o, um, pohovorím o, čo skoro. In normal English we can say from reductionism to the system approach. V bežnej angličtine by sme mohli povedať od eh, redukcionizmu k systémovému prístupu. So to establish mindfulness, you keep on doing, keep on following the reductionism, make the object pinpointed. Čiže No, na ustanovenie všímavosti vy nasledujete tento redukcionizmus a pokračujete a pokračujete v eh, mm, akoby jemnejšom a presnejšom eh, zameraní sa eh, všímavosťou na objekt. That theoretically you must understand when the mindfulness very steadfast keep on and the uh, pinpointed object slowly slowly you are exposing to the common characters or Uh, system characters, that is the sign of progress. No, čiže tu je treba pochopiť, že potom ako e, takto akoby stabilne ustanovíte všímavosť, um, um, tak potom od určitého bodu e, začínate akoby ju rozširovať na uh, bežné charakteristiky alebo nejaké, nejaké systémové charakteristiky um, toho objektu. So when the individual characteristics individual features maturing into the common features, the situation become less and less attractive, less and less dramatic. A čiže keď rozširujete z um, individuálnych charakteristík na bežné charakteristiky, tak tá situácia sa stáva uh, menej uh, dramatickou. It appears like uh, losing of your concentration. Zdá sa vám, že uh, strácate koncentráciu. but it is the maturity in your meditation. Ale je to v skutočnosti dozrievanie alebo zrelosť vašej meditácie. So whenever it is changing amidst of the daydreaming, fantasizing, sounds and kind of thing, whenever it is changed into the system approach, the totality, you must try to be with it without getting worried or without going back to the reductionism, without falling into sleep. Hm, čiže kedykoľvek uprostred denného snívania alebo starosti a podobne hm, si to všimnete, tak vlastne vy by ste mali udržať všímavosť práve akoby takúto systém, systémovú, bez toho, že by ste upadli do, opäť do nejakých vyčitiek alebo do spánku. So whenever you are sharp and observe with the primary object, the boundaries are very clear. This is in-breath, this is out-breath like. But whenever it is changing to the common characteristic, the boundaries are becoming very, very fading off. Čiže keď ste veľmi zameraní a všímaví na každý nádych a výdych, tak tie hranice sú akoby veľmi jasné a veľmi dané, ale keď um, prechádzate do toho rozšíreného modu, tak sa vám zdá, že tieto, tieto hranice sa ako keby stratia, strácajú. That is more true in the end of the outbreath than the end of the inbreath. A toto je o to viac pravda na konci, na konci výdychu ako na konci nádychu. So whenever the individual characteristics gives into the out, common characteristic, you must keep the track as much as possible towards the end of the outbreath. Čiže keď sa tieto individuálne charakteristiky stávajú tými obecnými charakteristikami, tak na konci výdychu akoby toto platí, alebo toto uplatňujete hlavne akoby na konci výdychu. If you are doing rising and falling of the abdomen, in this point your attention must be to the end of the falling phase. Keď pracujete s vyvstávaním a klesaním brucha, tak toto platí alebo s týmto pracujete na konci fáze klesnutia. When the boundaries are disappearing and fading off, you feel like the concentration disappearing, mindfulness disappearing, so therefore sometimes you feel like forced breathing. Čiže keď sa tieto hranice strácajú, vy niekedy môžete mať pocit, že strácate všímavosť, strácate koncentráciu a preto môžete mať sklon akoby dýchať viac e, s úsilím alebo vôľou. E, each and every yogi tend to do this mistake, but after so much of trial and error only, one day you will understand it is not a mistake of your primary concentration or any mindfulness. This is a sign of progress. Čiže uh, túto chybu robí každý jeden jogi um, na základe um, toho pokusu a omylu, ale po mnohých opakovaniach alebo po dlhom čase potom zistí, že sa nejedná o chybu, um, ale že, um, ale že sa jedná o ako keby nejaký prirodzený pokrok uh, v meditácii. Imagine a picture or drawing of watercolors And if you go and spray some water into the watercolor picture, everything, every borders and uh, boundaries will be dissolved off and the value of the picture is disappearing. Čiže predstavte si e, nejaký obraz e, a vlastne vy máte nejakú e, vodu zmiešanú s rôznymi farbami a vy keď streknete túto vodu na tento obraz, tak vlastne všetky akoby kontúry alebo sa rozpustia a vlastne zmiznú. Otherwise you get cataract and you can't see clearly without glasses like. a vlastne celé sa to nejak rozmaže a vy akoby nevidíte jasne tento obraz, ako keby ste si mali dať okuliare, že to vidíte So whenever you master the situation and when you observe the disappearance of the individual characteristic and appearance of the common characters, you just note, you just observe it without labeling, without putting, noting. Čiže keď dojde k zániku individuálnych charakteristík a dojde k tomu vyvstaniu tých obecných charakteristík, tak vlastne bez toho, že by ste to označili, tak si to iba všimnite. So when that a poznáte to. When that happens, uh, the mind become mature to understand the evolution of your object of meditation. Keď k tomuto dojde, tak mysel sa stane zrelou a pochopí mm, dozretie objektu meditácie. If you are only welcome the individual characteristic, that means because of your permanent notion. Whenever you are ready with impermanent notion, you are ready to see the individual characteristics are changing into common characteristics. Čiže je to kvôli tomu, že stále by ste zameraní iba na E, ten individuálny koncept alebo tie individuálne charakteristiky, ale potom, keď už budete e, pripravení to rozšíriť viac na tie e, obecné charakteristiky, tak potom vlastne k tomuto dojde a je to vtedy, keď už dosiahnete určité majstrovstvo. So whether you are starting with hydrogen or helium, when you go deep and deep into that, everything reduced to the electrons and protons, they are common for both hydrogen and helium. Či, či už hovoríme o heliu alebo o vodíku, e, keď ideme do ich e, podstaty, tak nakoniec e, je, sú tam iba elektróny a protóny. It's a, it's a matter of configuration. Je to iba otázka ich konfigurácie. If you reduce to subatomic particles, they do not know whether they are working in the hydrogen or helium. E, keď e, veci rozložíme na subatomické častice, tak vlastne e, častice sú častice bez ohľadu na to, či pochádzajú z helia alebo z vodíka. So whenever you are ready for this transition from the individual characteristics to common characteristics, you see the labels are only valid on the individual basis but nothing applicable to the common characteristics. Čiže keď ste pripravení eh, prejsť z tej úrovne individuálnych charakteristík na úroveň eh, bežných eh, obecných charakteristík, tak vlastne uvidíte, že tieto akoby označenia tie platia iba na úrovni individuálnych charakteristík. So your perception is undergoing a huge evolution, huge revolution. Čiže vaše vnímanie prejde veľkou revolúciou alebo veľkou evolúciou. Earlier, you were completely on the permanent notion. Now you are slowly, slowly adapting into the impermanent notion. Eh, predtým ste boli plne zameraní na, na ten eh, trvalý uh, koncept, alebo uh, áno, a uh, teraz prechádzate na akoby ponímanie veci ako netrvalých. So together with meditation, with the physicality, the mental evolution will take place if you are not blocking it, if you are not destroying, distracting, disturbing it. Čiže <clears throat> keďže, mm, alebo mm, či už to uplatňujete vo vzťahu k úrovni materiálnej alebo telesnej, aj keď to vlastne budete uplatňovať na úroveň akoby netelesnú, nemateriálnu, it will not be disturbed. If you are not disturbing, mm-hmm. you can understand this materialistic thing through the uh, change in your perception. Mm-hmm. Ak uh, nemáte jakoby narušené vnímanie, tak vy pochopíte uh, mm, skrz toto nemateriálne vnímanie, pochopíte aj to materiálne. So that evolution, that change, that metamorphosis may be happening within one hour sitting two, three times. Čiže táto e, evolúcia, táto zmena alebo metamorfóza sa môže počas jedného sedenia udiať 2 e, aj 3 krát. Only that will get disturbed whenever you interfere into this situation. A ona sa naruší iba vtedy, e, keď vy akoby, mm, nejak narušíte alebo ste v nejakej interferencii uh, s touto situáciou. So whenever the things become faded off, whenever things become not interested, not colorful, not eventful, just be without interfering this situation. Eh, keď veci nie sú eh, pestré, farebné alebo nejaké pre vás dramatické, tak vlastne iba v nich buďte bez toho, že by ste nejako zasahovali do tejto situácie. So the desire That was the driving force so far. Now it is fading off into the boredom. Čiže tužba, ktorá bola doteraz tou hlavnou hnacou silou, teraz ide akoby do uzadia alebo na okraj. So even if you spend few days with that kind of a situation, the Buddha says it never create internal problem, external problem if you tackle it in a wise way. Čiže Budha hovorí, že keď v takejto situáciou sa budete zaoberať alebo s ňou strávite aj niekoľko dní, tak nikdy to ne, nespôsobí žiadny problém vnútri ani vonku, keď k tomu pristúpite alebo to budete robiť múdro, s múdrosťou. Uh, due to the transition, you may feel little uncomfortability in the body, you may see some faint, fainting kind of thing, vomitish kind of thing and nauseatic kind of thing in the mind, But after a while, you understand it is not harmful like sensuous pleasure. This is somewhat neutral. Čiže uh, tento, uh, táto fáza prechodu uh, môže byť um, trošku môže byť sprevádzaná uh, ne, akoby ne, nepríjemnými pocitmi uh, telesnými, taktiež myslí, môžete mať pocit, ako by, keby ste uh, ako by vám bolo, ako by sa vám točila hlava alebo bolo vám špatne od žalúdka na zvracanie, ale v porovnaní so zmyslovými pôžitkami toto je niečo neutrálne. So this situation whereby you are changing from individual characteristic to common characteristic or very interesting, labelable, dramatic event to the dry, neutral and the monotonous situation – If you are in a meditation center, you are better off. Keď uh, ste v, tomto, v tejto fáze prechodu od individuálnych charakteristik ku bežným charakteristikám, alebo um, od uh, niečoho farebného k niečomu, uh, od toho farebného k tomu monotónnemu, tak um, alebo od toho dramatického k tomu monotónnemu, tak je, uh, ste na tom lepšie, keď ste v meditačnom centre, ako keď ste v bežnom živote. If you are a residential retreatant or if you are a monk, still better. A ak ste na rezidenčnom retreate alebo ak ste mních, je to ešte lepšie. Imagine how come that kind of uh, evolution happening in the day-to-day -day meditation, 15 minutes, 13 minutes, impossible to think. Um, je nemysliteľné, aby uh, k takémuto vývoju došlo v dennom živote, kedy meditujeme 15 uh, alebo 30 minút denne. So therefore, every effort you have put forth in our household life is coming into a momentum, coming into a uh, direction when you are doing this kind of a residential retreat, but still you have to be prepared for this kind of a change. Čiže uh, každé úsilie alebo mm, všetko úsilie vo vašom živote, uh, bežnom dennom živote uh, vlastne akoby nejak uh, Mm, má svoj smer alebo vám pomôže v tom, že ste teraz tu na takomto rezidenčnom retreate, ale aj tak, aj keď ste tu, tak um, so even we are here in this residential retreat, yeah. I did yeah. not get the last uh, So you do practice in at household level, 15 minutes, 10 minutes, 1 hour sort of thing. So everything will come into the form, come into the momentum, come into the mm-hmm. line with when you do residential retreat. Uh-huh. Čiže aj keď v dennom živote e, meditujete denne 15-30 minút alebo hodinu, tak ono to potom všetko ako keby nájde konkrétny tvar alebo to vyvrcholí, alebo tá zmena k nej môže lepšie dojsť, keď ste na takomto rezidenčnom retrite. This episode, this part is better and well explained in Mahasi meditation system. Táto časť je lepšie vysvetlená v maha- meditačnom systéme Mahasi. It's is a Burmese system. and they are specialized and explain in detail how it is happening maybe a little bit theoretical but if you are happy to teach someone that system will give the better terminology for you to explain it Čiže o, eh, o, mm, eh, tento systém Mahasi, eh, on to, to vysvetľuje možno trošku teoreticky, príliš teoreticky, ale keď to niekoho budete učiť alebo to niekomu vysvetľovať, má, ja to, má to akoby dobre teoreticky a pojmovo podchytené. So therefore that was well accepted in the western countries because you can see the rationality. Čiže bol veľmi dobre prijatý v západných krajinách, pretože je to jasne a racionálne vysvetlené. But even though you have thorough understanding and kind of thing, when this happens, you feel kind of a burning or torturing kind of an uncomfortable situation. Hardly yogis report that kind of a thing unless otherwise uh, dramatic interviews are going to take place. Čiže, e, ale keď to zažívate, keď sa to deje, tak vlastne môžete mať e, taký akoby nepríjemný pocit, taký akoby e, pocit spálenia alebo um, a preto uh, to jogíni často akoby nereportujú, nezdielajú um, iba v prípade, že naozaj sú na to vyzvaní. So when you are when you are preparing yourself to become a sotapanna, the first Uh, fruition, this very dramatic. Čiže keď sa pripravujete na to, aby ste dosiahli tento prvý uh, plot toho, kto vstúpil do, do prúdu Sotapana, tak uh, to môže byť takto veľmi dramatické. And to the second part and to the third part, you understand this mechanism very, very clearly and you become master when you advance along the fruition knowledges. Čiže eh, na druhej a tretej ceste eh, tento mechanizmus chápete už eh, veľmi jasne mm, a veľmi pokročilo a potom, keď ste na úrovni plodu, tak to už chápete úplne. Even if you do not have that, that thorough theoretical understanding, if you do not have so much of experience, no harm. What you have to do is repetitive application and be prepared for this impermanent notion. Čiže aj keď eh, mm, to nemáte akoby ešte zažité, ale keď máte to, dobré teoretické pochopenie tohto, eh, tak vlastne môžete to znovu a znovu sa snažiť aplikovať a byť pripravený eh, vlastne na tento, túto zmenu akoby pohľadu na akoby netrvalosť. In the forest, in the forest life and the wildlife, impermanent notion is very prominent. Čiže keď žijete v lese a žijete v divočine, tam je táto akoby, pominuteľnosť veľmi akoby, jasná alebo prominentná. And the villages right round the forest also ready to accept impermanent notion. Ale aj e, keď je vlastne nejaká obec alebo dedina pri e, lese, aj tam e, ľudia príjmajú tento, túto ideu alebo princíp pominuteľnosti. When you go to the towns, They are not happy with the impermanent notion. They wanted to have the insurance. They want to have the proper foundation of the building. They wanted to have the, the systems and all the kind of thing. A keď idete do mesta, tak tam už sa im nepáči uh, tento uh, princíp pominuteľnosti. Uh, tam už potrebujú mať nejaké rôzne poistenia, potrebujú uh, stavať domy na veľmi pevných základoch, čiže tam už sú úplne proti uh, pominuteľnosti. From city to if you go to the capital city, impermanent notion is impossible. Keď idete z nejakého veľkého mesta do hlavného mesta, tak tam už je pominuteľnosť úplne akoby nemysliteľná. That the climatic changes and these natural devastation and natural calamities you find in the forest and the town and the villages and the capital city everywhere. Uh, ale rôzne prírodné katastrofy uh, Mm, nejaké mm, zemetrasenia a podobne, záplavy, tak tie nájdete e, vlastne všade, či už je to divočina, alebo e, mm. dedina, alebo mesto, alebo hlavné mesto. To Whenever someone is preparing for this impermanent notion, many consider this as a backward and defeated and it is against the civilization and the productivity and the creativity. Čiže keď, je niekto, keď sa niekto pripravuje na túto akoby, pravdu o pominuteľnosti, tak mnohí ľudia to vnímajú ako, o, ako mm, vlastne krok späť, čiže vlastne, že je proti akoby, nejakému pokroku, vývoju, produktivite. Consider the permanent notion is better and impermanent notion is inferior when compared with the permanent notion. Čiže mm, oni považujú tento, tento ideu alebo eh, koncept eh, trvalosti eh, za lepší a naopak pominuteľnosti a prechodnosti za menej cenný alebo horší. I leave that issue for you to think, but while practicing, there is a transition, so you have to be prepared. If you go prepared, easy to navigate the ship in this troubled water. Čiže ja to nechám na vás, aby ste o tom premyšľali, ale čo sa týka vašej praxe, je dobré, aby ste boli pripravení, mm, aby ste dokázali dobre navigovať svoju loď v týchto nelahkých alebo no, akoby e, zrádnych vodách. So when such uh, uncertainty and nauseatic and kind of a vomitish kind of feeling happens, many consider it as a backward or something negative uh, sign in the meditation meditative trip. No, čiže keď dochádza k takémuto pocitu neistoty, alebo uh, že sa vám, uh, je vám nevoľno od žalúdka, alebo uh, je, je vám na zvracanie takéto pocity, veľa ľudí to považuje za akoby zlé znamenie alebo za krok späť, alebo niečo negatívne v rámci vašej meditačnej cesty. Not that you are expecting it. If you are expecting it, go to self-mortification. What you must be prepared is whenever it happens, you must read it, you must understand it in a proper perspective. Čiže o, vy by ste to tiež nemali očakávať. Ak to očakávate, už je to, akoby si to vytvoríte alebo to nejako modifikujete. ale a, byť pripravený znamená, že keď to nastane, No, tak vy to dokážete akoby pochopiť, eh, prečítať a, eh, a správne k tomu pristúpiť. We would have experienced it many times in our life, but hardly we would have recognized it as it is so that we can go through it. Čiže my sme to zažili v živote veľakrát, ale eh, čas, ťažko sme to uh, rozpoznali uh, správne tak, aby sme tým ako keby prešli. So therefore, whenever such a thing happens, you must communicate it, you must discuss it, you must have a confrontation with other yogis, then there may be better chances for you to understand it in a proper perspective. Čiže preto, keď sa niečo takéto deje, tak je treba, aby ste to komunikovali, zdelili, diskutovali o tom s iným, inými joginmi, aby ste to Eh, eh, k tomu pristúpili so správnou perspektívou. In my meditative life, I found that uh, Pandita Sayado in Burma was the expert on explaining this and navigating yogis through this troubled water. A v a, mojom a, meditačnom živote som a, by poznal, že tento pandita Sayado Eh, bol mm, skvelý eh, v tom, ako jasne vedel pomôcť eh, joginom ich navigovať a viesť ich v týchto no, problematických alebo ťažkých vodách. It's fairly difficult to put that knowledge into a book unless otherwise you come up to that point and discuss on the spot under your very nose. Uh, book knowledge or language is not prolific enough, not dynamic enough to explain this kind of a situation. Čiže je dosť ťažké eh, toto poznanie zdeliť eh, v knihe, eh, pretože mm, tam není tá živá skúsenosť, ktorú na mieste človek má a taktiež tento kniha není dostatočne akoby živá alebo dynamická. So whenever you as a person be prepared for this impermanent notion, your personality traits and the likings and disliking, everything is reshuffled or reshaped. keď vy ako človek ste pripravení na túto zmenu, na tento pohľad pominuteľnosti, tak vlastne dojde k zmene vo vašej osobnosti a všetky vaše, akoby, e, to, čo máte radi, čo nemáte radi, to všetko sa akoby zmení, pretvorí. Not only you, even non-meditative your family members can notice that kind of a change. A nielen vy sami, ale aj vaši e, členovia rodiny alebo ľudia, ktorí vás poznajú, si všimnú túto zmenu vo vás. So that is how uh, you expand or diversify or do multitasking with the mindfulness. A týmto spôsobom vy rozšírite alebo diverzifikujete uh, svoju všímavosť alebo je tam ten multitasking uh, všímavosti. So this is called steadfast mindfulness. A toto sa nazýva akoby um, stabilná všímavosť. So after the bare attention, and uh, simple mindfulness, uh, you make the mindfulness versatile, multitasking slowly, slowly. This is a kind of a hiatus, this is a kind of a decisive junction in the meditative life. Čiže potom, ako uh, rozvíjame túto nahú pozornosť, alebo túto prostú všímavosť, uh, tak potom um, vlastne um, uh, rozšírime pomaly eh, všímavosť na mm, že sa stane akoby eh, jasná alebo rozhodná a vlastne eh, je schopná obsiahnuť mnohé oblasti nášho života a vlastne ehm, a toto je akoby dôležitý milník na ceste meditačného života. Don't anticipate it. Don't contemplate upon that my humble request is whenever that situation happen you must be prepared to handle it with your whole theory and practical knowledge. Čiže uh, neočakávajte to, ani o tom nepremýšľajte, uh, ale moja pokorná uh, žiadosť k vám je, že keď sa to stane, tak k tomu pristúpte s vašou, vašim, uh, vašou teoretickou prípravou aj vašim akoby, priamým poznaním. So with that remark, I would like to sum up the today's talk. Thank you very much for listening. Uh, týmto, s touto poznámkou by som chcel ukončiť dnešný Dharma Ďakujem vám pekne za počúvanie. Sádu, sádu, sádu. sádu.